emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekala initik ez!

ba gure gaurko talarekin segituko dugu orain eta gaur ekainaren 6an larun batarekin endaiako antuan da badi aretoan izango dugun ikusgarri bat eta zintesatuko gara poesia, ilustrazioa eta kantua uztartuz herri bihurtu zaidan deserrian goiburu duen lana izango baitugu izpidea. Malkoek askotan egin zizuten irribarreak gutxi batzutan hitzek nahi baino gehiagotan eta zuk zuk behin baino etzen nuen egin eta ura izan zen gehiegi Jon Garmendia eta Hortzi Oierzabal kaixo Egun Egunon. Esan dugu, ekainaren zeira begira jarriko garela, estrinaldi berezi bat eginen baita egun hortan, e, herri bihurtu zaidat deserria. E, ikusgarria izango baitugu, olerki eta musika uztartzen duen emanaldi berezi bat, eta zuekin mintzatuko gara emanaldiuntaz e, ikuspegi ezberdinak bitluko ditugu gaurkoan eta hasiko nintzake zurekin Jon zuk abiatu baituzu proiektua eta zuk idatzitako testuetatik ateratako emanaldi bat baita honako ez da? Baina da da ez, herri bihurtu zaidan deserrian da nola baite, bueno, proiektu bat nunda emanaldi bat duen ardatz ez, dela poesia, musika eta baita ere margoa ez, Bai, hiru espresio nagusi hauekin nolabait e, ba, bueno, atera nahi ditut e, ilunpean izan ditudan e, ba, poema batzuk, e, argitaratu izan ditugun abesti batzuekin e, josi, eta Eiderrei barre ilustratzaileak egingo duen margo batekin, ba, bueno, ba, osatu dugun etalde batekin e, guzti hori e, atera kanpora, ez? E, zerratik ilunpetik, ba, bueno, ba, nik horra ipatzen dut, bidei bat da, bidei baten kontakizuna, nunda erbesteratuak bizi duen bidai hori ez, hau da, e, bere sorterria utzi duen pertsonaren e, nolabaiteko historia bat da. E, nola doan lurrez ezagun batetara, eta lurrez ezagun hori denborarekin e, nola egiten duen bere, edo nola bizi den e, ba, jende berria ezagutuz, helagun berriak eginaz, eta nola ba, bide hortan ba, etxea duen beti buruan, edo, edo, edo etxeari nola begiratzen dionez pixka bat saiakera adierazteko ba, bueno, ba, erbesteratuaren eh, austurak, zalantzak, kezkak, beldurrak eh, eta pozak ere, ez? E, bide horri nola baite, eh, bueno, agertzeko modu bat e, eta egin dut ba, nire idatziekin e, ba, nik e, txea utzi behar izan nuelako e, bete ditudalako hamar urte eh, Ipar Euskal Herriko lurretan, eta ba, bueno, ba, nahi nuelako nola baita, eh, bizitako guzti hori eta hor bide hortan gelditu zaizkidan idatzi horiek eh, ba, errezitatu poemen bidez, e, hortan egin dituan abestiak ba, dela Xabi Solanorekin batera e, esnebeltza taldearen zat, idatzitako kantuak idatzi ditudanak, e, haiek eh, nola baita atera o edo, lo, poema hoiekin, eta, eta talde bat osatu ez, ba, izan dela ba, hortzi hoi hartzabal, biolinista hemengoa bera, ustariztarra, eta bueno, ba, hartu dana berarekin adibidez, ba, bueno, ba, kantuak e, eh, entxeatzen egotea gaur bezala adibidez, eta bueno, ba, gero, gero aurkeztuko izuet, eh, nahi ba, nola den taldearen e, txikitako argazkien usaia du erbesteak. Ala jakin nuen muga pasa bezain laster. Maite minduak, esan gabe utzitako maite bakoitzaren sensazioa izan nuenean. Eta ordu ezkero, bete ezin diren utxunez beteta dago nire absentzia hau. Eta alere, bere barnean bizitzea dagokit. Desira dudana, desira ote dudan zalantzarekin bizitzea. Zalantza baita, etorkizuna ereiteko eskura dudan atzi bakarra. Hemen, distantzia da errealitatearen erloju horratza. Atzeraka bainoera maten ez nauena. Azken finean, amak besoetan hartzen ninduela oroitzea, hori da erbestea. Berriro, ez nauela hartuko jakitea. Urtetan bilutako poemak e, dituzu ekarriko eh, taula gainera, e, eh, autak eta bat egin behar izan duzu, e, bat nola eramana izan da lan hori e, zerri eman nahi izan diozu garrantzia edo e, hildo bat segitu nahi izan alduzu eman aldirako? E, gia esan, buruan nuen gauza batetik e, denborarekin e, manaldia prestatu arau egin ditute aldaketa zenbait, ez? Batez ere ba olerki hoiek e, eh, bueno, ba, adierazten zutelako agian zerbait neri, baina gero lehenaldi zentzungo ditun entzuleak agian ez duelako errestasun berarekin hartuko, zenda neri esan aldit zerbait, baina agian berari ez, naiz da hori polita den jokatzeko, ez? Baina e, nolabait egin dudana da ba, nik bizitako nire bizipenak e, izan direla batez ere e, lotuak etxea guztetik e, hemen bizi izan nahi zenera eta eta hemen egin dudan harreman e, horiek kontatzeko ez, zen ni familia ere hemen osatu dut hemengo jendeak beso zabalik hartu nau eta nahi ere nolabait ba, mitifikazio bati ere ba, aurre egin enun da bueno, ba, e, urrun ere bizitzak jarraitzen du eta bizitzen jarraitzen duzu ez. Eta batez ere, nolabait, ba, bueno, nire historia hartuta ardatz, baina ere erreflejatuko duten idatziak esalkatzen aritu izan naiz, e, badakidalako nire historia nire aurretik e, askok bizitu izan dutela, ez? Eunka pertsonek, eunka euskaldunek, ni baino lehenago, eta agian ni baino egoera gogorragoan, ez? E, konparazioekin ez naiz sartzen noski inoiz beti zenda bakoitzak du bere mundua eta bakoitza bizi ditu ba, bere, bere zalantza bere dira eta bere beldurrak eta bere kezkak eta bere miniak ez edo edo bere pozak eta orduan ba, bueno, saiatu naizena da hori dana islatuko duen ba, bueno, olarkia hartu eta batez ere kontuan hartuz nun egin ditudan edo noiz ez Noretzak garrantzi bat dutenak zenda agian eh, olarki batek eh, e, bueno, inungo lorkik ez du munduaren salvaziorik e, eh, eskaintzen ez, baina e, niretzat duela behatzi urte egindako olerki batek be, arpegi ilunagoa zuen e, orain, goa, dela urte egindakoak baino. Zen da, bitarte hortan ba, Euskal Herriko egoera politiko bera aldatua denez, eta baina nagusiki e, aipatzen dudan historio hortan ba, dira kontu intimoak eta kantu intimoak dira, hau da, e, egiten dutena batez ere, ba hori, ba beldur, zalantza, kezka, poz, guzti horren eh, nola daiteko nasketa bat. Kampando eh? <laughs> horrerik gabeko eliza bat, etxola zahar bat telia grisekin, aulki bat zerura begira, eta hortzimuga baino ez. Nunda eldulekua, nunda, aritzaren zura, edo pagoaren abestela. Ez da han, ez da arago, ez da atzo urruntasuna. Izan daiteke hemen eta orain, ahantzi nauzunean. Soilik orduan urrundu naiz, orduan urrundu nauzu eta joan naiz. Itzulera aurkitzeko ilunegi dagoen bideetatik. Ahantzi nauzunean. Urbil bainengoen oroimenean urrunetik erakutsi ziguten gertutasuna bereizten. Ezkerparetari esku eskuinarekin eusten. Kontatu zituzten gure arteko metroak. Denbora ere neurtu zuten batzuk, beste batzuk, tristura bezala. Postalak sortu zituzten guretzat begiratokiak. Etorkizun so egiteko eskuirak. Baina guk, maitasunarekin larrutan egiteko ere, nekatu egi gauden maitaleak dirudigu itxasertzean. Area eskuetan hartu, eta atzartetik garauak nola erortzen diren begira diardugu. Udaberriaren zain gauden egu bakoitzean, berdintxu beroan berdintxuago otzean. Urruntasuna iragana baino ez dela frogatu nahi bagenu bezala. Urbiltasuna zure esku dagoela jakinda. Horregatik eskatzen dizut berriro, berriro. Eta aldudan oro eskatuko dizut berriro. Ez nazazula urrundu, ez nazazula antzi. Ba, musika eta poesia uzartu zemanaldia izango endaian, e, esan dugu musikarien artean e, hortzi zu izango zarela, Euskadiko, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko kidere bazara, eta biolinarekin, e, ba, ez, e, zure ekarpena egingo diguzu, konta eguzu pixkat zure esperientzia nolakoa izan den, ez, ez baita, ez baita oikoa izango zuretzako, halako alako ba, proiektu batean parte hartzea. Ba, erraiten duzun bezala, ez da oikoan eretzat, olako ekitaleatean eh, parte hartzea. Ba, aski simpleki gertatu da gure uh, elkar ezagutzea jonekin. Eh, biak gurasoak gira doni banilo ikastoran, eta hola dugu elkar ezagutu. Eta, eta jonek aipatu zautan bere, uh, bere, alurki, afen, bere lana aipatu zautan. Eta proiektu horrek interesatu nahu bereziki bi bi arrazoinen gatik, alde batetik, eh, pixka bat ganezake, ikuspegi uh, humano baten aletik, zer diren gure nire, uh, eh, beste, erritar baten, uh, eskual erritar baten arazoak gaur egun, batzuen arazoak. Nik egunero muga pasatzen dut lanera joiteko, ipar lan bizina ez egoa lanan egiten dut, jonek ez du egiten al, eta beste bestek ez dut egiten al. Bada, sufrimendu eta erri Eta ordan, uh, bon, be, uh, pixka bat eh, hori uh, dugu eguneroko bizian, eta hori bon, urbiletik, urbilagotik pixka bat ezagutzea jonen bitartez uh, interesgarri zait. Eta beste alde, bada punt, alde artistiko bat, niri ere pixka horrek uh, erakarri nahuena. Uh, nire mundu klasikotik atera eta mundu eh, ara, olerki musika pop eriko jari urbildu. Eta, eta gainera, gustatzen zaizkita, anitzen ere, ekitaliak nun eh, arte diferenteak uh, diren, hori zenen da arte grafikoa, arte uh, olerkia, literatura, musika. Eta, hola, hola, horrek gure lanak emanen duen, ikuste dut biziki lan polita eta interesgarri izanen dela. San duzu erronka bat izan dela eta badela zuretzako mundu klasikotik ateratzea eta proiektu honetan parte hartzea. E, lan honek pixkate partiturak antzi eta improvisaziorako ere ariketa bat eskatzen baitu? Bai, bai, bai. Nik egunero eh, paper baten antzinean jotzen du, nik behar dut nire, eh, nire testua, notez egina. Eh, eta gira da gure formakuntzan, eh, musika klasikoan, eh, ez dugula ikasi nola musika belarriekin jotzen, edo guti ikasi dugula, eta gira hor pixka bat zona inkonfortable batean e, gertatzen naizela, baina bon niretzat egunkoa da, eta gainera bon, musikari zora garriak ditu nire inguruan, eta biziki giro honean lan egin dugu, eta bon, benetzat eh, hori da, da, e, zelai behi bat, eta gauzak nola egiten diren. Eremu ezberdinetako musikariak ez, e, elkartu zarete, badugu Sabi Solanok, keu agirretxeare bai, e, Sabi Azkarate, zuk e, ze karpene egin duzu lan untan, e, klasikoko puntu hori eman diozu eman aldi honi edo bate? Ez dakit egia hori entzuleak erranen dute, ze garpena izan den. uh, ehm, eh, garbi xabi, xabiren musikak dira, eh, jone eta horren inguruan eh, beste hiru musikariak bentsatu eh, nola erran, beste kolore bat emaiten musika horiei, eta jone intzeri. bai, egia da, nik siguru aski, bai, punto klasiko bat ekarriko dut, hori baitan ere nahi gabez ere ekarriko dut, pentsatzen dut. Eta ez, e, e txatzen aizena egiten da, akoplatzen e, behar, musika hori eta hola, nire nire koloreak ekartzen, ordanak. emaitzak ez dakitza eh, ze ekartzen duen, hori entzuleak erranen dute. E, emanaldiari buruz, eh, esan dugu ba, arte ezberdinak, e, disiplina ezberdinak uztartuko direla, e, errezitaldiak izango dira, kantuak, baita arte grafikoa ez, edo nola egituratuko duzu emanaldiak kontaiguzu. iguzu, kantuak eta errezitaldiak tartekatuko dira eta irudiak ikusiko dira aldi berean, edo... Bueno, hor, e, ipatu behar da, <clears throat> Kuskizuna ba, oinarrituko da azken batean ba, bueno, ba, zertaz ari garen e, bueno, kokaleku bat edo testu inguru bat behintzat emango duguna ez eta hori normalki ba, itzekin egingo dugu e, nik e, bai errezitatuko ditut nire poemak eta poema hoiekin e, jokatuko dugu ondoren abesti bat edo aitzinetik abestia eta eta ondoren poema errezitatua edo, edo bitartean musika desberdinak edo hori pixka joskura bat egin dugu arlo hortan, eta emanaldiaren ba, irauten duen denbora tarte hortan, gutxi gero abela izango dela ordu bete edo ordu eta hamar minutu gehienera ere, Iderrei bar, ilustratzaileak, e, ukanen du panela handi bat, nunda, bera e, musika bakoitzarekin, abesti bakoitzarekin e, arituko den e, margo bat egiten, nunda bukaera bat e, duen, ba, ba, guretzat ere oraino ez ustekoa dena, eta ez ustekoa izango dena, ba, ba, jendeak ikusiko du, nola bera lana egiten duen, bere margoarekin, eta nola amaieran emango dion ba, bere ukitua ez, hori izango da azken batean eh, gure emanaldiaren e, funtsa. Endaian izango zarete e, beste emanaldiren bat eh, eskaintzeko ere ba, aukera izanen duzuen ikusirik eh, norbera bere proiektuak ere badituela ondoan zaila izaten da ez e, ba, elkartzea etorkizunera begira ere zer pentsatua duzu emanaldi honekin segitzea edo izango da salbu espen bat endaiako. Bai, horre, bueno, aipatuko dut, lehenik zergatik endaian, ez? Endaian e, kainaren zeian aurkezten dugu, endaian e, eh, bon, niretzat eh, herri klabe bat da, herri klabea da, zen da azken batean eh, nik nire etxea utzita ere, ba, endaiako lehen lurrak zapaldu ondotik e, nire arnasaldia ere desberdina izan zen, ez? Baina arnasaldi hori hain desberdina izan zen, zen daia hortik aurrerakoa ere, izan zela dimentsio batetik beste batetara pasatzea bezala ere. Eta hori, ba, nire egoera aurretik bizi izan duten askorekin mintzatu ostean, ba, ba, hori da, nola baiteko elkargune bat ere izan dugu denok horrez. E, e, Epatu bezala, askoren historia daudelako, ba, ni bizitakoa, ez da, ez da hain originala, originala bada, ni bizitu dudalako noski. Baina ez beste ez asko askok e, pasatako zerbait da. Baina asko, pasa, asko pasatu dute, ustuki, endaiatik, endaiatik, e, e, e, nola bai da, pasabide bat, edo, edo, edo pasaleku bat, e, baita, ba, ba, Afrikaren e, pobrezia eta egarriari iesi, etorretako jendearena edo eta gerra desberdinei eh, aldeginik eh, eh, ba, bueno, ba, leku horretatik izan da igaro bidea, ez? hainbat historia euskal jenderen e, historiaren parte importante bat, ez? Ez da kasualki ere, ba, ba, ba bigarren gerra mundialaren e, abaroan e, ba, ba, Hilder eta Franco horre elkartu izana eta pixka bat elkarlotzeko, ba, bueno, ba, Ba, bai muga horretatik eh, Europarako eh, haien estrategia nola izango zen, ez? Ez dakite eh, karri zuena milaka jenderen sufrimendua. Bueno, ba, endaia aldi horretan, emanaldiaren aurkezpena egiteko niretza garrantzitsua zen ikuspuntu askotatik bestetik ere, bertako herrikotxearen laguntza ukan dugu, bai Antoan Dabadi aretoan e, ba, bueno, bera eskuratzeko eta laguntza bat ukan dugu, eta eta eta bueno ba aipatu dudan ba estranaiako horre eingo dugu gero badago beste aldea dela ba, ba musikari asko gira e, badugu bakitza bere proiektu desberdinak, gauza desberniak orduan lehen emanaldi hau eingo dugu hemen Baina proiektu bat da, esan nahi du ez dela emanaldi bakarrean geldituko, neguan baditugu ba, bueno, asmoak, ero gure agendaren arabera ekokatuko eh, dugu, beste emanaldi batzuk eskaintzeko, edota urrongo urtera begira ba, ba, ba, ba izango da, ba, gure asmotan bada, ba, zerbait grabatzea, disko formara, edo, edo, edo jarretuko dugu nolabait, ba, bueno, ba, historia honek eh, kontatua behar duelako izan ere, ikuspuntuz, e, ba, bueno, ba, badirelako gauza asko agertu behar direnak, ez eh, ezkutuan gelditu ordez eta eta badirelako ba, bueno, ba, eh, gure herri hontan zoritzarrez dena eramaten dugula politikaren arlotik bai elkar kontrak egiteak edo elkar laguntzeak edo gauza asko horrek ematen digula eta astutzen dugu gauza humano asko daudela e, politika den arazo horren e, azpian, barruan, ez? Eta gustuki ba, bueno, ba, hoiei eh, atera bide bat emateko, ba, ba, ba, formulazio bat dago. Ba, ara, itzorduarekin geratuko gara, azkenik banuke galdera bat kuriosidadez. Kantuak akustikoki, ez? E, erakutsiak izango dira, kantuak e, sortuak izan direnak preseskiman aldirako, ala e, ba, etzakit edo esne edo beste talderen bateko bat doinoak eh, erabiliko dituzue? Ba ditugu, aipatu dut, eh, nik bizitu dudan urte horietan hemengo historia horren e, ba, ardatz izan diren, ba, beste batzuk, e, grabatuak izan direna esne edo beste talderen batekin, ez, badago ba, Bizkaiako talde batentzako ba ieskide izena duena egin dizkiotere hitzak eta haien abesti bat ere baliatuko dugu edo aitzinetik e, ba, zen deitzen zen talde batena eginda bizka bat e, gaiarekin lotura zuen bat e, e, nik idatzitako hitzekin egina abesti hori nagusiki Xabiren konposizioa dira denak, bai. E, bildu ditugu ere baten bat, ba, bai etzakiten garaian, etzakita talde bat guk hasi e, genuela duela hogei urte, eh nik egiten dituen Xabi musika, bazen Ander, Aitor eta Jomari, ba, osatzen genuen talde bat, e, bueno, Romeria taldea edo edo edo bueno, e, e guretzat ahaztura da pasadena jende askorentza, baina guretzat biziki importantea izan dela musika munduan arekin hasi ginelako, ez asko. Eta ba haietako abesti den bat berreskuratzen dugu Gero badira sorkuntza berriak, baina hoiek bai diskorako forma maten ari gara, zuzenean bertan, bueno, guzti hori da ba, guzti honekin geratzen gara, eskerrik asko ba, gure galderi erantzun izana eta ekainaren seira arte beraz esate bizatzen. Eta entzule, guk hortan utziko dugu garko gure kulturratala, hori bai, eh, aipatuz, e, soko buruko, antoan da badiaretoan ikusial izango dugula ekainaren seian emanaldia, eta txartelak dagoeneko salmentan dituzuela sortzi eurotan. Inguru hontan ziburun bitorren, baionako elkar dendan edo tadoniban eloitzuneko batxelan ere eskuragarri izango dituzue besteak beste. Lekuan berean, amar eurotan izanen duzue sarrera. Ba guztia esan da, ne besterik ez nahi duzun arte. Aio. ez jo. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doara, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik ez Errekala iritik ez.